بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نريد redu je čas iz rekaka profesora Saravedina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم وعلينا أجمعين nakon zahvali Allahu uzvišenom stvoritelju i nakon salavate salama na njegovog miljenika Muhammed alaihi salatu wasalam i nakon salavate salama na, na poslanikovu časnu porodicu njegove ashabe i oni koji slijede čineći dobro do sudnjeg dana kao što ste čuli znači mene zadesilo da ja predajem jedan od časova rekajka. A vi ste već imali jeli, priliku slušati ovom predmetu e, ili u prošloj sednici. Što znači da ste upoznati o, o čemu se u stvari radi. ta oblast rekajka jeli, e, tretira, hajdemo reći, najbitniji e, organ u čovjekovom tijelu njegove riječi i njegova djela u stvari radi se o čovjekovom, čovjekovom srcu. I naravno da u ovom vremenu u kom živimo, a inače u svakom vremenu, bez obzira kako muslimani jaki ili slabi bili, bitno je govoriti o čovjekovom srcu, o onome što se dešava jeli, u njemu. Međutim, ono što je bitnije kada se govori o tome jeste govoriti o tome kroz Kur'an i sunnet Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, odnosno kako su o tome e, govorili gospodar čovjekov, onaj koji je stvorio čovjeka i njegovo srce koji najbolje poznaje ono što je u njemu, što ono može, koje su situacije kada ono treba jeli, djelovati, kada se treba suspremiti i tako dalje. Znači, Kur'an i sunnet su e, veoma bitni kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ela ja'lamu man halaka wa huwa latifu sabir A kako da ne zna onaj koji je stvorio, on je o svemu dobro obavješten. Znači, ako nam iko može reći o našem srcu, jeli to je e, to je svakako e, naš gospodar koji kao što kaže e, ja ne muhajine anuma ajnu fi sudur koji zna ono što oči jeli kriomice gledaju i ono što prsa kriju i skrivaju zato kažem govoriti o srcu je veoma bitno a između ostalog spomenut ćemo neke razloge zašto jeli govoriti o tome Nama je poznato da kada je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salam jedna od prioritetnih njegovih zadaća jeste upravo bilo čišćenje čovjekovog srca. To je skijetu nefsjeli, to se e, kod nas prevede kao čišćenje duše, a u stvari misli se jeli i na čišćenje čovjekovog srca. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَّذِ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَ مِنْهُمْ wa عَلِهِمْ آيَاتِ وَيْزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ hikma." Kaže, on je neukima poslao poslanika od njih kojim uči njegove ajete da ih očisti, yuzakihim, da ih očisti, odnosno njihova srca i tek poslije dolazi da ih poduči knjizi i mudrosti, odnosno da ih poduči Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam. Zato je veoma bitno da čovjek prije nego uđe u e, proučavanje, izučavanje Kur'ana i sunneta, da bi se mogao koristiti što više od toga, pročisti svoje srce. I zato su islamski učenjaci uvijek govorili el edebu qable la ilm, znači da se čovjek okiti tom etikom ili bontonom prije nego krene u nauku i znanja. Tog bontona, tog morala i etike nema znači bez čovjekovog čistog srca. Zato e, e, s tog aspekta <clears throat> ono nije uzalud je li to čišćenje došlo prije e, učenja Kur'ana i sunneta, odnosno mudrosti. Također, jedan od razloga zašto govoriti o srcu stalno i uvijek je što je to čovjekovo srce u stvari organizator cijelog njegovog života. Ono je to koje određuje čovjekov e, tok e, na ovom dunjaluku. Ono je to koje određuje kako će se postaviti u određenoj situaciji i tako dalje. Kao što kaže Ebu Hureyre radijallahu anhu da je tijelo vojska, a srce je vladar ili komandant te vojske. I kako srce je okreni, tako će se i ona ponašati, tako će, tako će ići. Dalje, mi živimo u vremenu, kao što smo rekli, kada su mnogi ljudi zapostavili jeli, svoje srce, njegovo stanje. A recimo, na drugoj strani ćemo vidjeti da su se e, pozabavili nekim stvarima ili čak nekim pitanjima u islamu, u šerijatu, koja su možda pitanja koje dolaze nakon dosta vremena druženja i izučavanja Kur'ana i Sunnet. I raspravljao o njima često puta, se pojave jeli, svađe i tako dalje, dijalog koji nije šerijetski. Zašto? Zato što je prije toga bilo potrebno razgovarati, razgovarati srcu. Sljedeći razlog jeste kada pogledamo stanje nas, jeli, u našoj bližoj i daljoj okolini, negdje u svijetu, svugdje, vidjet ćemo razno razne probleme među muslimanima, kako običnim ljudima, tako i među učenim jeli, ljudima koji e, su proveli svoj život izučavajući islam, ali nekada se pojave jeli, ti problemi. Ali hajde govorimo sada o nama, o nama običnima, jeli, i, i Eh, kada se vratimo na razloge ili uzroke tih naših problema, vidjet ćemo uglavnom da ćemo se jeli vratiti, vratiti na problem našeg srca. Nekada je čovjeku jasno, recimo, da je pogriješio, da nije u pravu, ali on ne želi jeli, eh, odustati od svog prvobitnog stava, od onoga što je kazao po svaku cijenu. Je li zarad eh, svoga ja, zarad svog digniteta i tako dalje, što je u stvari samo jeli, jedna šetanska varka, jedno lažno predstavljanje i čovjekove ličnosti i, i, i snage njegovog ja i tako dalje. I kažem opet, kada se na kraju sve sagleda i pogleda, vidjet ćemo da je problem srca. Sljedeći razlog zašto govoriti o tome je e, što je čisto i zdravo srce uzrok uspjeha na dunjaloku i na ahiretu. Kaže, jeli Ibrahim alejhi salam rabbi la tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim gospodar nemoj me jeli ostaviti na dan kada će biti proživljen na dan kada neće od biti niti imetak ni djeca kada će uspjeti samo onaj koji Allahu dođe čistog srca srce koje je prije svega čisto od širka, idolopoklonstva, koje je čisto od rijaluka, koje je čisto od lice mjestva, od razno raznih bolesti jeli, koje napadaju čovjekovo, čovjekovo srce. Takvo će jeli, uspjeti na onome, na onome svijetu, a sigurno da će posjet, po, postići sreću na ovom. Dalje, sljedeći razlog je jedna Eh, interesantna izjava, mada je, je li dosta islamskih učenjaka koji su dijelili to mišljenje od Abdullaha ibn Abi Džemri, poznatog islamskog učenjaka koji kaže volio bih da ima neko od uleme, od učenjaka koji će se posvijetiti samo govoru o srcu. Da ljudima pojašnjava bitno srca, njegovih dijela, njegove uloge u svemu tome da govori jeli, o stvarima koje se moraju gajiti u tom srcu, izgrađivati i stvari koji se mora čuvati i koji se mora očistiti srce. Kao što imamo u Lemu jeli, koja govori o fikhu, koja govori o akidetu, koja govori o ostalim islamskim disciplinama i naukama. Znači da imamo samo neku koji će nam o tom, o tom govoriti. Naravno, opet kažem, danas u ovom vremenu u kom živimo i stvari kako se dešavaju, odvijaju, odvijaju, mnogi od nas bi rekli da to nije pametna, pametna ideja. Ali, kada kažem, ako shvatimo bitnost uticaja srca na čovjekov život, na njegovu vjeru, na njegovo ponašanje, onda će nam sasvim jasna biti je li izjava ovog islamskog učenjaka. Pogotovo kada on na kraju te izjave kaže da kada pogledamo naše probleme, vidjet ćemo da a, uzrok se vraća na samo jedno, a to jest zato što smo zapostavili, zapostavili oblast. Da ne spominjemo je li kuranske ajete i hadise Allahovu poslanika alaihi salatu wasalam koje govore koliko je šarijat potencirao potencirao je li na čovjekovom srcu da se očisti, da se sačuva od tih svih bolesti. A na kraju krajeva e, iman i vjerovanje jednog muslimana, i jednog vjernika, najvažniji njegov dio jesu upravo ta srčana djela. Njegova iskrenost, nijet, strah, nada, tevekul, oslonac na Allaha, takvaluk i tako dalje. Znači, to je temelj i srž čovjekovog, čovjekovog imana tog zdravog srca, a onda sve poslije što dolazi, jeli, taj rezultat koji imamo u vidu namaza, posta, zekijata i tako dalje, to je samo jedan osjećaj da se mora izraziti ono što je u čovjekovom srcu, a jeli, naravno, e, i zato što Allah subhanahu wa ta'ala, jeli, naređuje, naređuje to. I mi u ovom mom času govora o srcu više ćemo se e, obratiti na nešto što se zove ispitivanje čovjekovog srca. Stavljanje čovjekovog srca na iskušenja. A fitnet u arapskom jeziku, vjerovatno ste čuli, jeli znači čišćenje i pročišćavanje. Kada se zlato jeli, e, čisti i želi se izvaditi iz njega i odvojiti e, iz njega ona prljašnja, to se u stvari naziva isto fitnet u jeziku, u arapskom jeziku. Isto tako, to srce kada biva stavljano na to iskušenja, ono se želi pročistiti. Želi se e, od njega da ostane čisto bez ikakvih jeli, bolesti koje ga mogu napasti. Da nam to bilo jasnije, spomenut jedan e, primjer koji se desio za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. A Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an i Kerimu ga spominje kao uh, jednu od situacija gdje se desio taj ispit čovjekovog srca. To iskušenje na koje je bilo stavljeno. U stvari radi se o, o, o događaju koji se zbio među dvojicom najboljih ashaba. Inače, dvojica najboljih ljudi poslije poslanika, radi se o Ebu Vekru i Omeru radi Allahu anhu. Znači, nepotrebno je spominjati njihove vrline, Znamo da je poslanik Alihi Salatu Vesalam za Ebu Bekra kazao da ga niko nije više pomogao od njega, ni metkom, ni, ni žrtvovanjem svojim životom i tako dalje. A za Omera opet kaže da kada god Omer krene jedne, e, jednom stranom puta, šeitan pobjegne, pobjegne na drugu stranu. Znači, radi se o ljudima čiji iman je bio toliko veliki, jeli, a Ebu Bekr, jeli, e, pogotovo, zna se da niko da shaba se nije mogao natjecati sa njim po bilo kom pitanju. I jedno prilike kada kod poslanika alaihi salatu wasalam dolazi jedno pleme ili zaslanstvo tog plemena, jedna delegacija, pleme se zvalo Temim, I sada naravno nakon što ih je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam podučio nekim osnovnim stvarima, treba odrediti čovjeka koji će biti zadužen za to za taj narod koji će biti jeli vođa ili emir kako se to tada zvalo. I sada ashabi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam daju svoje prijedloge, savjetuju se sa Allahovim poslanikom. I kaže Abu e, Bekr radijallahu anhu neka to bude El Kaha ibn Ma'bad. Znači ashab El Kaha ibn Ma'bad neka on bude taj koji će biti klanjen. Međutim, Omer radijallahu anhu ima svoje mišljenje, svoj stav i Kaže ne nego neka to bude El Akra ibn Habis. I onda kaže Ebu Bekr, ti si htio samo da meni proturječiš. Da kažeš nešto što je suprotno mišljenju. Kaže on, nisam tako mi Allah. I onda su se oni počeli raspravljati kod Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, povisili ton, počeli se, jeli, verati i vikati. I onda dolazi kuranski ajet ja ayuha alladina aminu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi la tajharu lahu bil qawli ka ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum antum la tash'urun o vjernici nemojte je li podizati svoje glasove iznad glasa Allahovog poslanika i nemojte se njemu riječima obraćati kao što se jedni drugima glasno obraćate. Da vam ne bi propala vaša djela, a da vi to i ne osjetite. Kad je objavljen ovaj kuranski ajet, je li nastao je tajac. I zamislite tu sada situaciju. Dvojica najboljih ljudi u umetu, šta su uradili? Či znači, samo su glasno govorili i glasno raspravljali. Međutim, dolazi ukor. I to je bilo to iskušenje na koje su jeli, oni bili stavljeni. Da se vidi kako će postupiti. Desila se jedna neprilična situacija. A pogotovo neko će reći, pa dobro, nije to neka velika stvar. Ali za njih je bila velika. Pogotovo kada se u Kur'anu kaže da vam ne bi djela propala da vi to i ne osjetite. I šta se dešava poslije? Kaže, ulajke ledinem tehan Allahu kulubehum i takva. Znači, nakon što se završava sva ta situacija, nakon što su oni shvatili jeli, šta su učinili, kaže se da nakon toga, kada bi govorili Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, pogotovo Omer, kaže, morao bi ga priupitati Allahov poslanik šta si kazao, toliko je tiho govorio kod njega. I onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala, to su oni čija srca je Allah prekalio u takvalu. Imtehan Allah. Znači, ispitao ih i onda nakon toga, jeli, srca su postala bogobojazna. Uspjeli su na tom jednom ispitu, na kušnji na koje je njihovo srce bilo stavljeno. E onda, jeli, shvatamo o čemu se u stvari radi, da mi svakodnevno, jutrom, večeri, bivamo stavljani na ta naša iskušenja sa našim srcem. I onda postavljamo sebi pitanje, na koliko tih ispita smo prošli i uspjeli, a koliko puta smo, jeli, pali. Opet, jedan drugi islamski učenjak nam govori jednu, hajdemo reći, definiciju tog iskušanja. Kaže on, čovjekova duša poziva ga, jer i u davanje prednosti ovosvjetskim ljepotima, ljepotama i uživanju. Da se malo ili udali od vjere, da oduška svoju duši, kako bismo rekli. A Allah subhanahu wa ta'ala, njegov gospodar ga poziva, jeli, u svoju vjeru, poziva ga obožavanje njega jedinog, da nekada suspregne svoju dušu od određenih stvari i to je li e, e, takva situacija u kojoj se čovjek nalazi između te dvije stvari u stvari to svakodnevno iskušavanje na koje čovjek biva stavljen. Kao što reče jedan je li naš brat ovdje čovjek se i zapita je li da li uopšte da dolazi ovdje kada vidi je li na koja sve iskušenja e, čovjek nailazi i tako dalje. Naravno da su jeli to velike stvari, ali mi kažemo ovo je e, preče da se dođe, a što se tiče toga, znači čovjek se čuva i onoliko koliko može i koliko je u stanju, jer ne može se ostaviti nešto što se može smatrati obavezom, a obaveza je svakog od nas da nauči o svojoj vjeri radi nekih drugih stvari, ali ćeš proći kroz taj iskušenje, da ćeš jeli vidjeti, izvagati svoje srce i čak šta više posle tih iskušenja možeš izvu, izići jači, ne da ćeš pasti na njoj, nego ćeš izići, izići još jači. Zato kažem, veoma je, eh, veoma je bitno eh, govoriti eh, o tome sljedeća stvar ili sljedeće pitanje je li na koje bismo trebali dati odgovor koje su to situacije i koje su hajdemo reći mejdani na kojima čovjekovo srce biva sve ispitivano prvi mejdan je svakako ono zbog čega je čovjek stvoren znači ibadet robovanje i obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala od namaza, od zekata, posta, od učenja i naših e, općenito odnosa prema Kur'anu, od naših međuljudskih odnosa i tako dalje koje sve mogu ući u ibadet, e, odnos prema našim roditeljima, dobročinstvo prema njima, dobročinstvo prema komšijama i tako dalje, kažem svakodnevno bivamo stavljani na takva jedna iskušenja. Mi znamo sada jeli u danima koji su iza nas kada je bilo svjetsko prvenstvo u, u futbalu, nogometu, mnogi su bili stavljani na iskušenja E, i po pitanju namaza i po pitanju nekih drugih ibadeta i tako dalje. I često puta čovjek koji i klanja prije svakata namaza u stanju je 90 minuta odgoditi ili svoj namaz pa čak i ono vrijeme kada dolazi pred drugi namaz zašto? Jer da ga ne bi propustila takva jedna utakmica a to što Allah subhanahu wa ta'ala poziva i kaže hejja ala salah, hejja ala al falah hajde na namaz, hajde na spas znači to se može malo i odgoditi onda svakodnevno je li čovjek bio stavljan u takve jedne situacije kada je u pitanju i badec i recimo kada je u pitanju njegov novac, njegova materija i tako dalje. Sljedeći medan na koji čovjek bio stavljan e, e, jeste rasprave ili e, čovjekovi svakodnevni dijalozi koji vodi, vodi sa drugim ljudima. Gdje on često puta, jeli, a čovjek je takav da je socijalno biće, to je jedna od njegovih primarnih e, odlika, da i svakodnevno se e, susreće sa ljudima i vode se ti razgovori. Šetan je taj koji vjernika nikada jeli, ne ostavlja na miru. Zašto? Zato što on preko njegovog jezika najviše ili ima e, najviše prostora da ga odvede u grije, u haram, da ga odvede u džehennem. Zato što poslanik Alehi Salatu Vosalam to jasno kazuje. I onda će on maksimalno u tom razgovoru, u tom dijalogu pokušati da na njegovom jeziku je li izvuče nešto što će uznemiriti drugog i što će pokvariti te odnose. Allah subhanahu wa ta'ala znamo je li da kada govori o čovjeku traži od njega da pročisti to, to svoje. Na, naravno neko će reći mi govorimo o srcu kakve veze je li ima sada to. Zato što dolazi od arve. Kažu islamski učenjaci da je u stvari jezik ko susak susak iz lonca zahvati jel, što je skuha, tako i jezik iz srca zahvati ono što je u njemu i onda na njemu jeli iziđe ono što je što je unutra. Tu čovjek biva svakodnevno jeli stavljan na iskušenja, a jeli nećemo onaj plaho duljiti, ostavit ćemo nešto od ovih stvari koje smo htjeli spomenuti za idući put. Nadam se da je ovaj uvod e, bio dovoljan za ono što ćemo govoriti u budućnosti, jer na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da sabura da izdržimo ovu učinu, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe i uvede u džanetu.